الحمد لله رب العالمين الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا اولي اجنحه مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ان الله على كل شيء قدير واصلي واسلم على الرحمه المهداه والنعمه المسجاه محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه الى يوم العرض على رب العالمين اما بعد اخواني في الله اتعلمون ما هي المحاججات القرانيه هناك علم مخصوص من علوم القران اسمه الحجج والمحاجات القرانيه Ada satu ilmu yang sendiri. Ilmu itu yang paling bagus dari Al-Quran. Namanya ilmu Al-Hujaj Al-Quraniyah. Hujaj maksudnya debat-debat. Debat-debat yang Qurani. Sebab Allah Jalla wa'ala dalam Al-Quran ingat banyak debat-debat antara salihin dan talihin. orang beriman, orang berkufur, orang mu'minun, wa orang kafirun. Banyak dalam Al-Quran. Contohnya di surah Al-Baqarah yang pertama kata Allah Ta'ala alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbihi an atahu Allahul mulk wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam min lihat min lihat حجج إبراهيم سما orang itu raja raja kafir debat Ibrahim sama orang itu Lepas tu Allah Jalla bagi kita kisah Al-Muhajjah itu antara Ibrahim dan orang itu yang nama dia Nimrud. Kafir. Min, min, min muluk dunia al-kuffar. An atahu Allahu al-mulk. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت الله جاب الله جل فمن ابراهيم جاب سما ديا Tuhan saya Allah Jalla wa'ala yang, yang bagi hidup dan yang bagi apa? Maut juga. Itu semua tangan antara tangan Allah Ta'ala. Faqala al-malikul kafir, malik raja itu yang kafir cakap, saya juga, saya juga. Bawa dua orang dari penjara, anta bebas, penuh orang itu. Tengok saya sama. Tak ada beda. فحجه إبراهيم وقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب Allah Jalla wa'ala menciptakan matahari itu keluar dari apa? Masyriq. Anta keluar dia dari Maghrib. Fabuhita alladhi kafar. Dia diam. Tak bisa jawab. Itu muhajjah Quraniyah. Dari muhajjah ini kita tahu macam mana orang beriman sabat dan kuat sama ilmu. Sama tamyiz. Dia debat sama orang berkafir itu tapi ada tamyiz. Ada ilmu. Ada sabat. Ada iman. Muhajjah itu depan orang yang kafir. Siapa? Raja. Mungkin dia mati tapi untuk Allah Azza wa Jihad fi sabilillah. Jangan. itu banyak dalam Al-Quran. Macam muhajat Ibrahim juga. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر تتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين الآية دي سورة الأنعام فلما رأى الشمس بازغة قالها فلما رأى القمر بازغا فلما رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر فلما رأى الشمس أنتم حاجة وحاجه قومه دبر إبراهيم دبر قومية أن بقي دليل توحيد الله تعالى في أفعال العبيد وفي أفعاله جل وعلا سما دبت موسى عليه الصلاة والسلام ها دبت موسى عليه الصلاة والسلام contoh قال فرعون وما رب العالمين siapa Tuhan Rabbul Alamin menciptakan dunia itu وما رب العالمين موسى رد عليه وحاجه دب سما فرعون قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال لئن اتخذت إلها قال قال دبا أن ترى صالحين لن ارن اطه كافرين بانيا محاجه محاجه dalam القران quran اتاس رتوس محاجه muhajjah ada manfaat tak dari muhajat itu ada manfaat tak? manfaat banyak dari banyak sisi di agama tapi ada satu muhajah ada satu debat dalam Al-Quran yang paling istimewa ada satu debat dalam Al-Quran yang beda Ada satu di Al-Quran sangat beda sampai Allah bagi nama untuk surah ini sebab debat ini. Sekarang Muhajja Ibrahim sama Nimrud itu Al-Kafir nama surah itu Al-Baqarah. وتلك القصص وتلك الأعراف وتلك تبي محاجة itu sebab untuk surah ini yang panjang ambil nama محاجة ini debat yang paling penting. Kenapa? Sebab debat itu debat yang akhir. Setelah niat tak ada debat lagi. Tak ada debat lagi. Debat yang akhir. Debat yang paling penting dan utama. Contoh untuk kita. Itu dapat ashabul a'raf. Surah Al-A'raf itu yang paling panjang setelah Surah Al-Baqarah. Al-Baqarah buku Al-Quran buku kita surah yang paling banyak pertama surah apa? Al-Baqarah nombor dua surah apa? Al-A'raf. Sekitar lima belas lembar. Itu semua nama niat untuk satu debat. Debat siapa? Debat Ashabul A'raf. Ini surah Al-A'raf. Dapat yang ajib. Dapat yang penting untuk iman kita. Dapat yang ajaib untuk kita. Fokus ya akhwani Fila. Tapi sebelum ya akhwani fillah kita lanjut, saya minta setiap orang dari kamu ambil mushaf. Barakallahu fikum. Ambil mushaf. Untuk dia pergi sama saya dalam dapat itu. <clears throat> orang yang tua tak berdiri, orang yang tua duduk, orang yang muda bawa masahif untuk orang yang tua. Hormatan orang yang tua. Orang yang tua tak berdiri, tak perlu. آية رقم كم يا أستاذ أبو عبيدة؟ الآية الصفحة نعم آية رقم نعم لا لا الآية رأس الصفحة رأس الصفحة من الأعلى من الأعلى كم رقم؟ أي أمبابل سد ببيدة فركاتا آية نمبر أمبابل أمبا دلم سورة الأعراف أمبابل أمبا دلم سورة الأعراف Tayyib ya akhwani fillah. Bismillah. Antum bagi sama saya dalam kisah itu, dalam debat itu. Dan kita mau sekarang cari dan kenal. Kenapa sangat penting dapat itu sampai Allah Ta'ala bagi nama dapat itu untuk surah ini yang paling panjang. Kenapa? Soalan yang pertama sebelum masuk dalam debat itu. Apa maksudnya araf di bahasa? Jawaban. Araf di bahasa Arab maksudnya tempat yang tinggi. Tempat yang apa? Tinggi. Soalan. Apa maksudnya araf di agama kita dan maksudnya dalam surah ini? Jawaban. Jawaban ikut mendapat mayor atas ulama salaf dan khalaf An itu yang sah tak perlu pergi untuk mendapat lain walau khilaf itu paling tinggi paling besar tak perlu mendapat yang betul melihat sama saya lihat sama saya fokus sama saya sekarang tanya kamu siapa yang masuk syurga setelah hisab setelah masuk dalam mizan, setelah hisab, siapa yang masuk syurga? Jawaban, yang masuk syurga, yang hasanah dia lebih dari apa? Dosa dia. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى kalau timbang kamu yang hasanat dalam timbang kamu sisi hasanat lebih berat dari sisi apa sayiat masuk mana syurga. Siapa yang masuk neraka setelah al-mizan, setelah hisab itu? Jawaban, orang yang sisi sayiatnya lebih apa? Berat dari apa? Hasan. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون فحفظكم الله maksudnya maksudnya yang sisi niat yang tu pahala berat masuk syurga. Sisi niat yang apa? Yang jelek masuk mana? Neraka. Sebelum lanjut, mau kasih kamu satu perkataan yang paling ajib dari Abdullah bin Mas'ud. Dari siapa? Abdullah bin Mas'ud sahih untuk Abdullah bin Mas'ud. Tengok-tengok orang yang yang tahu agama, tahu makna kitab Allah. Qala bin Mas'ud ajib masih ada orang yang sisi sayiat dia lebih berat dari hasanat dia walau Allah sudah bagi kita tahu satu hasanah macam sepuluh dan satu sayiat macam apa? Satu. Maksudnya, hasanat kamu berapa kali? Sepuluh. Sayiat kamu berapa kali? Macam mana sayiat kamu lebih berat dari apa? Hasanat. فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه خاب وخسر من كانت آحاده أكثر من عشراته عشراته maksudnya sepuluh, sepuluh, sepuluhan itu orang paling rugi yang sendirian sendirian satu-satunya lebih dari apa? Sepuluh sepuluhnya. Tak masuk akal. Kenapa rugi? Sayyi'ah kamu satu. Hasanat kamu berapa kali? Sepuluh. biasa akan mana yang lebih? Yang sepuluh sepuluh atau yang satu satu? Yang sepuluh sepuluh. Tapi ada orang yang masuk neraka sebab satu satu dia lebih dari apa? Sepuluh sepuluh. Ajaib tak ajaib? Ajaib. Tapi itu Allah adil atau zalim kalau dia masuk neraka? Paling adilan. Allah sudah bagi kamu tahu pahala kamu sepuluh kali. Sayyat kamu berapa kali? حتى ما كم إيتو أنت مسؤول دراك أن سيد أكمل لبه داري سبلوان كم عجيب عجيب فقال رحمه الله تعالى خاب وخسر من كانت أحده ساتو ساتونية أكثر من عشراته لبه داري سبلو سبلوية إيتو أورانيا تفهم ما كمان مفهوم يا أخوان الشاهد يا أخواني في الله إيتو قسمة الله تعالى وعدله حتى قال ابن عباس قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما دلائل ما من كانت حسناته أكثر بحسنة واحدة دخل الجنة ومن كانت سيئاته أثقل بسيئة واحدة دخل النار بإذن الله Siapa yang hasanah dia lebih berat dari sama satu hasanah masuk syurga. Biiznillah. Dan siapa yang sayyiat dia lebih berat sama satu sayyiat masuk neraka. بعدل الله تعالى بعدله تعتم انتم maksudnya تفسير قول الله تعالى في سورة الزلزلة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال macam seimut macam سيمون آه sedikit شرا يره عدل عدل ورحمة مفهوم tak mafhum jelas فلو كيت جاكاب Kalau kita cakap ada yang berat dari sini masuk syurga, ada yang berat dari sini masuk neraka. Dalam akal dan dalam hal tembang, tembangan-tembangan, ada orang yang sayyiat dia sama hasanat dia apa? Sama-sama. فذهب جمهور المسلمين وجمهور العلماء ونصوص كثيرة عن الصحابة وأتباعهم بإحسان أهل الأعراف orang yang hasanat dia sama apa sayiat dia. Hasanat dia tak cukup untuk tarik dia ke syurga dan sayiat dia tak cukup untuk tarik dia ke mana? Neraka. Fa Allah Jalla wa Ala bagi dia tempat antara syurga dan neraka sampai Allah maaf dia. Tapi Allah Jalla wa Ala mau bawa dia ke syurga setelah setelah dia tengok debat itu. Lain de palito. Fa ahlul a'raf dalam dalam tempat antara syurga dan neraka tapi atas. Atas apa? Atas tempat yang potong batas batas antara ahlu nar wa ahlu syurga. Macam dinding yang besar, yang tinggi. Dinding itu macam penjara. Orang yang di syurga tak bagi untuk orang yang apa? Neraka. Orang yang neraka tak bisa bagi untuk orang yang apa? Syurga. Dinding itu ada pintu dalamnya macam Allah Jalla berfirman dalam Al-Quran. وَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٍ Sur itu macam dinding yang besar. Apa makna sur bil Indonesia? Sur? Ha? Pangkat. bakar bakar yang besar antara neraka sama apa syurga atas bakar itu ada tempat untuk ashabul a'raf ashabul Arab dalam satu tempat yang tinggi dia bisa melihat dua-dua ahlul jannah wa ahlul annar haulai hum ashabul a'raf adil adil أهل الأعراف دليل على عدل الله المطلق التام فإذا أهل الأعراف عنده دليل الله جل وعلا يماها عدلا مطلق مطلق مطلق دن أهل الأعراف دليل الله جل وعلا ين رحيم ين مطلق سبب آخر نيا مسوء كمانا شرقة في ست الله دبات إيتون dapat itu maksud yang syar'i untuk al-a'raf ashabul a'raf menjadi dalam tempat itu. Kenapa? Dars untuk kita. Faedah untuk kita. Rahmah untuk orang beriman yang tafu. yang ada akal di hati. Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun atau anqas sam'ahu. Untuk orang itu sahaja. Orang yang tak tahu tengok surat Al-Araf itu apa-apa, tak tahu kenapa anak ada apa ada darinya. Sangat rugi. Anda faham fahaman salah. Fahaman agama kamu salah. Mustahil. Allah Jalla wa'ala bagi kita surat Al-Araf nama dia macam itu, an tak ada maksud yang syar'i dalam depat an kisah kaum itu. Mustahil. An sebab surat itu utama. Surat itu dari sebab tuan. Surat itu طول الطول يين كما قال زيد بن ثابت مأسونيا مقصد إيتو باليم بسارة تنجي أنتم فهم تفهم جلس جلس نعم يا أخي إن شاء الله كي مسو أن آيات إيتو ساتو برساتو أن أنبي الفوائد المنفعة داري دبت إيتو أنتارا أصحاب النار وأصحاب الجنة أنت لم يا أصحاب الأعراف طيب يا أخواني في الله أعطيني مصحف آية نمبر ayah nomor دوار داري آية نمبر أمبأ بولو معك داري آية نمبر أمبأ بولو قال الله تعالى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء إن الذين كذبوا رن ينطل حقيقة أن أقاما واستكبروا دياس هومبون جوغا لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة مستحيل يتأمسوا شرقا مطلق حتى يلج الجمل في سم الخياط ولو جمل إتو مسوء دلم لبان ينطالين كتيل ليتا مسوء مستحيل وكذلك نجزي المجرمين إتو جزاء أنت أرن ين مجرم ين كافرين تينو الله جل من جلس كان أنت كيتا حال سي أبا أرن ين أبا ين كافرين ثم قال الله تعالى لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش Mihad kan? tanah dia tempat tidur dia ya, neraka wa min fawqihim ghawash atas dia juga apa neraka selimut dia juga apa neraka selimut dia neraka tempat tidur dia neraka dia jalan atas neraka dia bawah apa neraka hidup dia terus menerus dalam adab lahum min jahannam mihadu wa min fawqihim ghawash wa kadhalika najzi adh-dhalimin Itu sebab dia orang yang perzaliman. Untuk diri sendirian, untuk orang lain. Lepas tu Allah Ta'ala menjelaskan untuk kita hal orang beriman. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها orang beriman itu yang buatan-buatan amalan salih la nukallifu nafsan ikut mampu dia tengok rahmatullahi taala orang salih ikut mampu dia والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة dia orang هم فيها خالدون ترس terus دي di ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار لأنهم إخوان ما شاء الله dalam ayat lain الله جعل برسه hatinya Semua masuk syurga hati niya semua bersih. Semua bagus. Tak ada lagi di syurga hati-hati sakit dari hati hati ini Tidak ada. Sebab sakit-sakit di hadinya itu adab. Dan di syurga tidak ada apa? ada Orang yang hasad, orang yang benci, orang yang ada apa-apa. Dia hidup dalam adab. Dan syurga tidak ada adab. Allah, ma'a, Allah rahmatan dia dan bersih hati. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار أهل النار تجري من تحتهم النيران أهل النار bawah dia ada apa? neraka orang beriman bawah dia dinding anhar sungai sungai dari dari madu dari susu dari khamr yang halal dari air yang apa yang bersih dinding yang bagus وقالوا الحمد لله dia berkata alhamdulillah alladhi hadana li hadha Allah bagi kita hidayah untuk dapat itu wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah walau kita buat kita buat amalan saleh tapi buatan kita sebab hidayatullah taala bukan sebab kita orang cerdas bukan sebab kita orang semangat itu rahmat dari Allah taala laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq Itu sebab Rasulullah Ta'ala dia asbab untuk kita dapat hak itu ar-rahmah itu al-jannah. وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تعملون Allah panggil dia syurga itu sebab amalan kamu yang salih. Sama orang neraka itu وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ Amalan kamu yang jelek bawa kamu untuk neraka. Amalan kamu yang salih sebab bawa kamu untuk mana? Syurga. Sekarang kita kenal antahu ahwal orang di neraka dan ahwal orang di mana? Syurga. Tapi Allah Taala tak perhenti sini. Ada satu waktu, ada satu hal, satu saat setelah na'im itu dan setelah azab itu ada hubungan antara ahlun nar wa ahlul jannah. Ada perkataan ada debat, ada muhajjah. antara dia. Maksudnya muhajjah itu sebelum masuk atau setelah masuk neraka dan syurga? Sebelum atau setelah? Setelah sudah Allah bagi kita tahu ahwal dia di neraka macam mana, al ahwal orang ahli jannah macam mana sudah masuk. Orang yang naim sudah rasa naim. Orang yang diadab sudah rasa apa? Adab Sudah dapat. فقال الله تعالى ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار Allah mulai dapat itu sama panggilan pertama dari siapa? Dari siapa? ahlul jannah. Kenapa? Kenapa? Sebab dia paling gembira. Kenapa? Sebab di dunia dia mazlum. Di dunia orang yang mulai perkataan biasa orang yang apa? Yang ahlul nar, yang fujar, yang zalimun. ولهذا قال الله تعالى وإذا مروا باللغو مروا سلاما قال الله تعالى فيهم orang yang di, syur, di akhir di dunia yang pertama cakap yang pertama membahaya orang lain orang kafir membahaya orang apa beriman قال الله تعالى في وصف محمد صلى الله عليه وسلم أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى محمد صلى الله عليه وسلم buat apa untuk dia أن berdiri ansara dia membahaya dia أرأيت الذي ينهى itu yang pertama حرى صلى الله عليه وسلم di مكة عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى برتاما أوران كافر tak tahan tengok orang yang muslim orang yang salih orang yang diistiqamah tak Orang yang fajir tak tahan tengok orang yang talib ilmu, orang yang diistiqamah tak tahan. Dan bahaya dia. Kalau anda tak tahu jalan-jalan dia macam mana anda jaga diri sendiri. Macam mana? Itu sebab kita cakap jangan fikir anda mau hidup terus menerus dalam selamat mustahil. Mustahil. Tapi di akhirat beda. Di akhirat orang yang panggil pertama siapa? Orang yang siapa? Orang beriman. Allah bagi dia permisi. Dia yang cakap pertama. Wanada ashabul jannati ashaban nar. Dia panggil orang di neraka. Angkat wajadna ma wa'adana rabbuna haqqa. Kita sudah kenalan dapat yang Allah Jalla Ala sudah janji kita di dunia, kita sudah dapat sekarang. Allah janji dia sama rahmat, sama syurga, sama ridwan, sudah alhamdulillah kita masuk dapat. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا فجمنا أنتم ربكم تهان كم جنجي كم بانيا بانيا منا ين دنيا ين عبادة أصنام ين عبادة أبا أبا ين بكان الله تعالى ين عبادة عيسى ين عبادة موسى ين عبادة عزيل ين عبادة أبا أبا سده دبا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين Enam. Kita sudah depan. Allah Jalla cakap kita mau jumpa neraka, adab sudah depan. Faqalu na'am. Di syurga tak, di neraka tak ada tipu-tipu lagi. Tak bisa. Fa'adzana mu'adzinun bainahum. Waktu dia cakap, ada orang dalam niat yang dapat insaf. Tapi insaf dia sudah tak ada manfaat sebab dia semua dalam apa? Dalam neraka. Al-la'natullahi 'ala al zalimin. Dia bagi laknat untuk diri sendiri. Laknat untuk diri sendiri. 'Ala al zalimin. Alladzina siapa al zalimin? Alladzina yasudduna 'an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja. Wa hum bil akhirati kafirun. Itu definisi al-zalimin. Yang potong jalan hak yang yang melawan al musuh sama orang beriman yasudduna an sabilillah saddu an sabilillah mana mana sama semua hasilnya sama as-sadd maksudnya tolak al-haq potong jalan istiqamah musuh Allah Ta'ala dan dia Allah Ta'ala dan awliya Allah Azza wa Jal alladhina yasudduna an sabilillah wa yabghunaha iwaja dia tak mau istiqamah dia mau jalan yang pendek bukan jalan yang apa yang istiq terus wa yabghunaha iwaja wa hum bil akhirati kafirun qala Allah ta'ala wa bainahuma hijab panggilan itu jangan fikir jangan fikir panggilan itu maksudnya dia campur tak ada campur lagi macam mana al-haq wal batil tak campur di dunia juga di akhirat tidak apa campur Wabainahuma hijab. Ada hijab antara ahlun nar wa ahlul jannah. Tak ada campuran. Campuran haram antara hak sama batil. Walau di akhirah, walau di dunia sama. Tamyiz wa tamayyuz bain al-haq wal batil. Perbedaan yang jelas antara hak Allah. Wabainahuma hijab. Hijab itu batasan. Batasan. Wa 'alal a'raf. Atas batasan itu tempat paling tinggi atasnya ada rijal. Ada lelaki. Ada pendapatan ulama yang cakap dari ahli araf tak ada perempuan. Kenapa tidak ada perempuan? Sebab pahala dia besar. Dia semua masuk syurga. Atau pahala dia apa? Atau dosa dia apa? Besar. Masuk mana? Neraka. Tak ada antara lelaki, antara ahli araf perempuan. Semua lelaki, semua orang lelaki. Wa 'ala al-a'raf rijal. Wa 'ala al-a'raf rijal. La ilaha illallah berapa orang? Tak tahu. Tapi Allah Jalla Ala bagi kita tahu rijal. Jam maksudnya banyak. Banyak. Banyak yang hasanat dia tak cukup untuk tarik jadi syurga. Dan jadi tempat itu. Amin Nabi. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ويعرفون كلا بسيماهم نحن الأعراف دي كنال حال أهوال شرقة حال حال أهلي شرقة أن حال أهلي نراكا كنال تهو تندا تندا أوران شرقة أن تندا تندا أوران أبا نراكا في دنيا دن آخرة إتو ين صحيح يرحمك الله ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم sini waqf berhenti sini berhenti sini siapa yang tak ada tanda perhenti buat tanda perhenti itu jumhurul muslimin perhenti sini sudah makna habis maksudnya pertama ahlul araf hurmatan ahlul jannah dia panggil ahlul jannah ahlul araf yang tengah itu panggil ahli jannah. Assalamualaikum ya ahli jannah. Setelah setelah panggilan itu antara ahli jannah dan ahli nar Allah bagi permisi untuk ahli jannah untuk panggil ahli nar untuk cakap. Allah Jalla Ala bagi permisi untuk ahli araf untuk cakap juga. Setelah Allah bagi dia permisi untuk cakap, pertama dia bagi salam. Untuk siapa? Ahli jannah. Tapi dia tak cakap. Kita mau jadi sama kamu. Ya ahlu jannah, cakap sama Allah Ta'ala, kita mau jadi sama kamu. Bagi kita doa. Tak. Dia cakap salamun alaikum. Lepas tu Allah Jalla berfirman, lam yadkhuluha. Ahlul Araf itu belum masuk syurga. Tapi wahum yatma'un. Tapi dia apa? Mau. Ahlul Araf mau. Itu sebab dia cakap, salamun alaikum ya ahlul jannah. Bagi salam untuk ahli jannah. Dan dalam hatinya dia mewasuk. Tapi belum. Allah Ta'ala lam yadkhuluha. Wahum yatma'un. Dia mau masuk. Yatma'un maksudnya mau, sangat mau. Tapi belum. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين Setelah dia melihat ahlu jannah semua ahli araf itu yang banyak melihat hal ahlu nar. Dia melihat ahlu nar. Qalu rabbana la taj'alna ma'al qawmi zalimin. Langsung dia bagi doa untuk Allah Ta'ala, untuk Allah Jalla ala jaga dia dari apa? Neraka. Sama ahlul jannah dia tak bagi doa. Tapi dia jaga apa? Salam. Tapi waktu dia melihat ahlul nar langsung dia bagi apa? Doa. Sebab dari dari sifat ahlul araf orang malu. Dia malu sama Allah Ta'ala. Hasanat dia tak banyak. Sayyad dia sama hasanat dia banyak. Sama-sama. So dia cakap salamun alaikum tapi dia mahu Allah tahu. Dan dia tahu Allah tahu ada apa di hatinya. Tapi setelah dia melihat ahli nar, dia sangat takut. Tak tahan. Langsung bagi doa untuk Allah Ta'ala. Ya Allah, jaga kita untuk menjadi dari apa? Orang apa? Neraka. Langsung bagi doa. Bukan macam hal apa? Ahli jannah. Waktu dia melihat ahli jannah. Bukan. Tengok macam mana hal ahli nar paling takut. Sampai ahlul a'raf tak tahan bagi doa untuk Allah jaga dia dari ahwal ahli nar. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون ستلا الدعاء أهل الأعراف بقي دعاء Dia panggil ancakap sama satu jenis dari ahlunna. Tengok ayat itu ya khuan fillah nombor 84. Di ahlunna ahlul a'raf dia panggil macam ahlul jannah panggil ahlun nar ahlul a'raf panggil tapi satu jenis bukan semua. Siapa orang yang di dunia ada banyak orang yang ikut ikut dia orang yang kepala dia kenal dia raja-raja dan apa-apa yang yang kepala di batil ahlul i'raf kenal dia qalu ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun apa manfaat sekarang dari kamu dari dari berkumpul kamu dari jamaah-jamaah kamu di dunia apa manfaat di dunia antum orang yang paling tinggi yang ada jemaah ikut kamu. Sekarang apa manfaat? Lepas itu dia cakap apa manfaat dari kibr kamu? Dalil ahlul a'raf bukan ahlu kibr. Betul tak betul? Dalil ahlul a'raf bukan ahlu kibr. Hatta ahlul a'raf yang belum masuk syurga dia bukan ahli apa? Kibr. Kalau ahli kibr dia tak masuk dari ahlul a'raf. Tak masuk. دليل tengok, "Wa وما كنتم تستكبرون ما كنتم تستكبرون آمنا بالله هذا هذا كبر الإباء كبر كبر الكفر بالله عز وجل نسأل الله العافية والسلام وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة Orang itu, orang beriman yan miskin miskin أنتم هنا دي دي دنيا تينغو ما كمان دي دي رحمة الله تعالى أنتم بكان ادخلوا الجنة لا خوف لبس إيتو الله جل وعلا بانجل أهل الأعراف سدى الله بقي بقي كم برميسي ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون Setelah dapat itu habis, Allah panggil ahli Araf. Setelah ahli Araf, cakap macam itu sama orang di neraka dan Allah kenal Allah sudah yani orang itu sudah menjelaskan iman dia dan hal dia Allah Azza wa Jal bagi dia rahmah dan bagi dia permisi untuk masuk apa? masuk apa? syurga lepas debat itu habis mungkin masa depan saya menjelaskan untuk kamu lebih sebab ada masih banyak faedah tapi sudah waktu habis tapi sebelum habis منع الشاهد منع المقصد kenapa debat itu hasilnya apa Allah Jalla wa'ala mau bagi kita tahu Allah Azza wa Jalla yang maha adilan maha adil Al-A'raf Surah Al-A'raf بكل القصص التي فيها سمى قصة قصة عن سورة الأعراف termasuk depan itu yang, yang utama semua tanda Allah Jalla wa'ala yang maha adil yang maha adil wala yazlimu rabbuka mithqalu dharrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima Allah Jalla wa'ala ta'ambil dari kamu satu hasan bagi satu hasanah menjadi lebih dan kalau anda buat satu dosa menjadi satu dosa adil maha adil dalilnya Tengok hal ashab al araf. Allah Jalla wa'ala tak bagi dia permisi langsung masuk syurga. Sebab dia bukan macam orang yang salihin, yang, yang hasanat dia lebih yang masuk syurga apa? Langsung. Dia tak sama. Tunggu sini. Tunggu. Antum tak sama. Adil. Walau Allah mau bagi dia permisi nanti untuk masuk mana? Syurga. Nanti Dan sebelum masuk syurga, wajib ahli araf menjelaskan hal dia depan Allah Ta'ala, depan orang beriman semua. Wajib tolong orang beriman. Dan wajib tolak orang yang kafir. Dan wajib menjelaskan hal dia. Setelah itu, hasanah dia menjadi lebih. Dan masuk di mana? di syurga. Allah bagi dia permisi. ادخلوها لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون آمنا بالله الشاهد يا اخواني في الله الشاهد يا اخواني في الله تحرى العدل العدل يا اخواني في الله قامت عليه السماوات والارض وقام به الدين اتقوا الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامه صلى الله العافيه والسلامه جزاكم الله خيرا سبحان وحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته